more. Only five minutes more. Let me stay, let me stay in your arms. Here am I begging for only five minutes more. Only five minutes more of your charms. All week long. five minutes more. Only five minutes more. Let me stay, let me stay. week long I dreamed about our Saturday. Don't you know that Sunday morning you can't sleep late? Give me five minutes more. Only five minutes more. Let me stay. Med artistisk elegans och pojkaktigt humör lägger violinisten Sven Asmussen och hans sextett Europa för sina fötter. Och tillsammans ber de publiken om uppmärksamhet. Give me five minutes more. Posten ger ut nya frimärken, bland annat för att fira kung Gustav V's 40-årsjubileum som regent. Alla vill hylla kungen. Från tidiga morgonen då folkskolebarnen sjunger på borggården för jubilaren till den stora medborgarhyllningen senare på kvällen, då är borggården packad av folk. Danmarks konung sedan 1912, Kristian den tionde, avlider den 20 april. Han efterträds av sonen Fredrik som är gift med den svenska prinsessan Ingrid. Kung Christian älskades av hela Danmark för sina regelbundna riturer genom det centrala Köpenhamn under andra världskrigets ofredsår. Han blev en symbol för den danska motståndsviljan under den tyska ockupationen.